Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Slavēts Kristus radio arī Latviju klausītāji. Tu klausies raidījumu Kristīti un Sūtīti. Šodien priesteris Rihards eh, Rasnacis nebūs šeit klātienē no studijas, ir apslimis, bet uh, saruna būs ar viņu tiešajā ēterā attālināti <laughs> caur Zoom platformu. Labrīt, priesteri Rihards. Eh, jā, labrīt. Vārds jums. Aija un labrīt radio Marija klausītāji. Atvainojos, ja jums nāksies ik pa brīdim dzirdēt eh, kādu manu klepošanu. Um, jā, jau sākot no misijas svētdienas, eh, nesu mazu upurīti eh, un cīnos par, par savu veselību. Um, jā, pagājušā svētdiena visā pasaulē svinējām misiju dienu. Tad oktobra priekšpēdējā svētdiena Katoļu baznīcā tiek atzīmēta kā misiju svētdiena. Kad mēs īpaši lūdzamies par misionāriem, par, arī par tiem, kuri vēl nepazīst Kristu, īpaši par tām tautām, kas ir tālu, lai arī viņi varētu saņemt labo vēstu. <clears throat> jo tāda ir baznīcas misija - sludināt evaņģēliju. Un, jā, tas ir īpašs eh, notikums, un tam gatavojās arī pāvesta misiju darbu biroji visās valstīs. Tiek arī gatavots pāvesta vēstījums. Šogad pāvests jau janvārī nopublicēja vēstījumu Pasaules misiju dienai. Un es domāju, būtu svarīgi mums šajā oktobra mēnesī to arī iepazīties. Um, pirmās divas tādas uh, apceres bija iepriekšējās nedēļās, un tagad eh, šodien es vēlos nobeigt šīs pārdomas. <clears throat> Pāvests par eh, pamatu šim savam vēstījumam izvēlējās uh, rakstu vietu no Mateja evaņģēlīja, ejiet un aiciniet kāzās visus kas nu, mums šeit, latviešu, tas vienmēr tiek tulkots kā kāzās, no nu, angļu valodā ir iztulkots kā bankets. Tad ejiet un aiciniet uz banketu visus. Un tas vārds bankets arī vairāk mums liek domāt par mīlestību, par, par evaharistiju. Bet, savukārt, ja mēs latviešu to tulkojam kā kāzu, tad savukārt vairāk domājam par prieku un par svinēšanu. Tad šis evanģēlija fragments ņemts no Mateja evanģēlija 22. nodaļas. Stāsts, ka karalis sūta savus uh, kalpus, uh, aicinātos uh, ielūgt kāzās. <clears throat> Un sākumā viņi saņem noraidījumu, pat vēl trakāk šie kalpi tiek sasisti un daži pat nonāvēti. Un, uh, Tad uh, karalis saka, kalpiem ejiet pat uz krustcelēm un aiciniet kāzās, ja uz aiciniet uz banketu visus, ko sastapsiet. Lūk, nu, šis izteikums aiciniet visus, ko sastapsiet, iet kopā arī ar uh, to mm, lielās misijas uzdevumu, ko Jēzus teica apstuļiem debeskāpšanas eh, rītdē, ejiet un sludiniet visām tautām. <clears throat> Un tas, kas atskanēja arī mums šī raidījuma nu, no ievada jinglā, kā mēs varam atbildēt uz šo aicinājumu, sludināt līdz pat eh, zemes robežām, un kur tad ir tās robežas, eh, kur beidzās mūsu interese, arī mūsu eh, solidaritāte. Šajā svētdienā vācām ziedojumus misijām. Mm, es būtu ļoti priecīgs, ja draugu prāveste nākamā svētdiena eh, saviem draugiem locekļiem paziņot, cik tad katra draudzene ir eh, savākusi šim kopējam solidaritātes fondam, ja tā mēs to varētu saukt, lai atbalstītu tos, kuriem nu, ir lielākas vajadzības. Vispār tas ir kristīgais tāds princips, eh, morāls, ja ētikas princips, ka mēs palīdzam tiem, kuriem tas ir vairāk vajadzīgs. <clears throat> Un, jā, tādā mēs palīdzam gan ar mm, saviem ziedojumiem, ar līdzekļiem, bet palīdzam noteikti arī ar lūkšanu, un reizēm arī paši dodamies misijā. Man, piemēram, bija prieks uh, lasīt uh, Facebook lapā, ka eh, Veliku ģimene ir pavadījusi misiju svētdienu. Man taisnīgi gribētu dzirdēt, nu, nu, kur vēl ir kāds, vēl, kas īpaši svin šo misiju svētdienu un kā viņi to ir izdzīvojuši. Jā, es labi zinu, kā tas notiek daudzviet citur Eiropas valstīs, eh, kur žin, eh, atbrauc tieši kādi misionāri, lai šajā svētdienā draudzēs sniegtu liecību par to, ko tad viņi dara misiju zemēs. Nu, tā kā mums no Latvijas ir ļoti maz šo misionāru, kas eh, strādātu vai kalpotu misiju zemēs. Un atkārtoju, ka misiju zemes šeit ir um, domāts tās, kur baznīca ir jauna un nabadzīga. Un pamatā tā ir Āfrika, Dienvidamerika, Āzija un arī dažas valsts okeānijā. Sīks <clears throat> atgādināšu, par ko pāvests runājam savu vēstījumu. Pirmajās divās daļās um, viņš uzsvēra um, šajā, nu, šī gada moto ir divi tādi vārdi, kam jāpievērš uzmanība - ejiet un aiciniet. Ir jāiet, mēs nevaram palikt uh, sēžot savā vietā, bet mums ir jāiet, un arī mums jāuzdrīkstās aicināt. <clears throat> Sandika, pāvests minēja tādu um, nu, paradoksu, ka mēs esam nonākuši laikā, eh, kur šeit, tas noticēs šodien baznīcas drāma tā, ka Jēzus turpina klauvēt pie durvīm, bet no iekšpuses, lūdzot, lai mēs viņam ļaujam doties laukā. Pasaka, ka ļoti bieži mēs kļūstam par baznīcu, kura nelaiž kungu laukā, kura viņu uzskata par savu lietu. Lai gan viņš nāca misijas dēļ un viņa vēlas, lai arī mēs būtu misionāri. Tad uh, otrajā vēstījuma daļā um, Pāvis uh, uzsvēra, uh, ko nozīmē būt mīlestām, un ka Kristus un Baznīcas misijas uh, um, tā, uzmanības centrā ir arī eschatoloģiskā un uh, evaharistiskā būtība. Tad, un šodien pievērsīsimies pārdomu par to, ko nozīmē visi. Šajā moto bija teikts, ka aiciniet visus. Un tad arī citēšu pāvesta vēstījumu. Trešā un pēdējā pārdomu daļa attiecas uz tiem, kuri saņem karaļa ielūgumu, un tātad uz visiem. Kā jau uzsvēru, rakstu pāvests, šis visi ir misijas pamatā. Nedrīkst izslēgt nevienu. Visi. Katra mūsu misija dzimst Kristus sirdī, lai it visus tuvinātu viņam Skaisti, ka šeit arī pāvis piemin par Kristus sirdi. Mēs zinām, ka visam drīz pāvis izdos savu jauno dokumentu par Jēzus sirdi. Bet tālāk pāvis raksta arī šodien pasaulē, kuru plosa šķelšanās un konflikti. Kristus evaņģēlijas ir Maiga un spēcīga balss, kas aicina cilvēkus satikties, atzīt, ka viņi ir brāļi un priecāties par saskaņu dažādībā. Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību. Tāpēc savā misionāru darbībās nekad neaizmirsīsim, ka esam sūtīti sludināt evaņģēlīju visiem. Turklāt nevis kā tādi, kuri uzliek jaunus pienākumus, bet drīzāk kā tādi, kuri dalās priekā, norāda uz skaistu apvārsni un aicina uz pievilcīgiem svētkiem. Mm. Šīs domas ir atrodamas arī pāvesta uh, vēstījumā, evanģēlīja gaudījumā, evanģēlīja prieks. Un man personīgi uh, patīk šis izteiciens pievilcīgi svētki kas man ir dzirdējuši, es mēdzu e, bieži runāt par pievilcīgas draudzes pamatnosacījumiem. Un, e, jā, tas ir kopā ar to, ko nozīmē arī pievilcīga svētki, lai mēs gribētu tur piedalīties. Un, e, arī mūsu pienākums ir līdzdarboties šo svētku sagatavošanā, lai tie tiešām būtu pievilcīgi. <clears throat> Tālāk pāvests raksta, Kristus mācekļu misionāru sirdī vienmēr ir rūpes par visiem cilvēkiem, lai kāds būtu viņu sociālais vai pat morāliskais stāvoklis. <clears throat> Šajā teikumā parādās šis termins mācekļi misionāri. Angļu valodā tas skan missionary disciples, tātad misionāri. Nu, tad, tas ir tāds apzīmējums, ka kādam jābūt māceklim, viņam jābūt misionāram. Tikai nu, latviešu tas tik nu, labi neskan, nu, mums, mums nav izveidots tāds termins, un tāpēc eh, tiek lietots šis vārds mācekļu misionāru sirdī. Bet jā, pāvests to jau ar iepriekšējo gadu veistījumos lieto šo terminu eh, misionārais māceklis. Un pat sakot, ka hm, pirmais misionārais māceklis bija Jaunā Marija. Protams, arī vēlāk apstuļi. <clears throat> Bet mums nepietiek būt vienkārši mācekļiem, bet uh, uzsvērts, ka jābūt misionāriem. Uh, jā, un arī pāvests uh, saka, ka mēs eh, vēlamies uzrunāt ikvienu, neatkarīgi no tā, kāds ir pat viņa morālais stāvoklis. Un eh, šeit mēs saskaramies piešana, ar lielu arī neizpratni. Tie, kas ir baznīcā, viņi gribētu, lai baznīcā ir tikai, kā mēs sakām, balti un pūkaini cilvēki. Bet uh, mums ir jāieaicina arī tie, kas uh, nu, pašlaik neatbilst šim, uh, šiem augstajiem standartiem. <clears throat> Nu, Nevelti Jēzus teica, ka veseliem ārsts nav vajadzīgs, bet gan slimiem. Es vēlos žēlsirdību, lai mēs ietu un sludinātu no nu, tiem, kuriem tiešām ir vajadzīga šī labā vēsts un pestīšana. Un nu, pats um, pāvis šo skaidrot, rakstot tā līdzībā par mīlestību, mums ir teikts, ka pēc karaļa lūguma kalpi sapulcināja visus, ko sastapa, gan sliktos, gan labos. Un precīzāk, nabagos, kroplos, aklos un klibos. To mums nepasaka Matei savā evanģēlijā, bet to, to mums pasaka Lūkas mēs varam saprast, ka Jēzus ir minējis nu, konkrētāk, ko nozīmē jā, šie labi un sliktie, proti, ko nozīmē visi. Tā, tā skaitā arī nabagie, kroplie, aklie un klibie. Un Pāvis saka, ka mm, tas nozīmē, ka pēdējie no sabiedrības atstumtiem ir karaļa privileģētie viesi. Dieva sagatavotais viņa dēla kāzu mielasts paliek mūžīgi atvērts visiem. Jo viņa mīlestība pret ikvienu ir liela un tai nav nosacījuma. Un tālāk pāvests citē Jāņa evanģēlīja 3. nodaļas 16. pantu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. <clears throat> ka to, ka nu, pāvestam ir rūpes tiešām par visiem, arī par tiem, kas, kas ārēji nepiedara baznīcai. Um, mēs zinām no viņa gan izteicieniem, gan no viņa pastorālās darbības un viņa uzmanības, ko viņš veltīja tiem, kas ir no sabiedrības izstumtie, tā sauktiem marginalizētiem. Un, um, Piemēram, viņš eh, izvēlas lielajā ceturtdienā mazgāt kājas cietumniekiem. Parādīt, ka arī cietumā, arī tur vajag pasludināt šo nu, paskālo noslēpumu. <clears throat> Tad um, jā, arī šis mīlestības, kas paliek atvērts, tātad, kurā var ienākt eh, nu, ik viens. Gan vēlāk, zinām, šīs līdzības, ka tomēr tiek sagaidīts, ka tas, kurš sēžos pie galda, ka tomēr būtu arī pacenties uzvilkt svētku drānas, ka būtu arī no savas puses izrādījis ieinteresētību šajā mīlestībā. Par to mēs vēl turpināsim pārdomāt pēc dziesmas. Šā jūtas, lai atskaņo dziesmu. praise I bring. skan raidījums Kristīti un Sūtīti. Šis ir raidījums par um, um, baznīcas misijām pasaulē. Tā kā oktobris ir misiju mēnesis, tad uh, šajā mēnesī īpaši pārdomājam par uh, pāvesta vēstījumu um, misiju svētdienai, kuru svinējām 20. oktobrī, proti pagājušajā svētdienā. Un arī Un būtu ļoti interesanti man dzirdēt, vai ir vēl bijušas kādas draudzes Latvijā, kas šo svētdienu svinētu kaut kā īpaši, savādāk nekā pārējās parastā liturgiskā laika svētdienas. Un, eh, domāju, mums jau ir laba praksa, piemēram, kad draudzes svin ražas svētkus. Un tas ir kaut kā īpaši. Gan tiek izdekorēta baznīca ar eh, rudens veltēm, gan atskan īpašas lūkšanas, eh, pievienots kādas īpašas lūkšanas par visiem piemēram, zemniekiem, visiem, kas audzē, un lai Dievs dod labu ražu un tam līdzīgi. Un eh, tā mums ir stojoties 18. Eh, novembrim, tad mēs īpaši lūdzamies par valsti. Un tā vajadzētu būt, ka šajā oktobra mēnesī, priekšpēdējā svētdienā, mēs īpaši lūdzamies par misijām. Un, eh, ja gadījumā kādam ir iespēja padalīties ar savu nu, piedzīvo to savā draudzē. Es nevaru tādu var iezvanīties uh, ēterā, bet es priecājos, ka tad, ja nevar iezvanīties ēterā, tad vismaz varētu man atsūtīt kādu ziņu vai vismaz Facebookā at, atrast pāvesta misiju darbi uh, lapu un uh, tur ierakstīt uh, kādā komentārā, kā jūs esat svinējuši. Mums varētu nedaudz pastāstīt par to, kā uh, Eh, Kristus karaļa draudzē Rīgā eh, tika svinēta misiju svētdiena, jo šeit eh, viesojās arī Latvijas televīzija, svadīju svēto misi, kas tas īpaši baznīcas noformējumā bija. Bija divas svētbildes, kas tas nav ikdienā, tā ir svētā mazā Terezīte un svētīgā Polīna Žarikova. Um, mazā Terēzīte ir um, misiju aizbildne, viņas piemiņas diena ir 1. oktobrī. Tieši tāpēc arī oktobris ir veltīts misijām, jo misionāru aizbildne Terēzīte uh, tātad, uh, aizsāk ar uh, piemiņas dienu šo mēnesi. Un um, uh, otrs svētbilde, kas mums bija novietota baznīcā, bija Svētīgā Polīna Žariko, kas ir eh, aizsākusi pontificālo eh, apvienību, saucās ticības izplatīšanas darbs. Eh, ticības propagandas svešvārdā darbs. Pašlaik šī apvienība tieši tā, kas organizē misiju svētdienu visā pasaulē, un uh, arī rūpējās par šo solidaritātes fondu, par to, lai līdzekļi tiktu apkopoti no visām pasaules katoļu draudzēm un vēlāk izskatīti iesniegumi subsīdijām, un lai tā tas varētu šis solidaritātes un dalīšanās princips īstenots tikt dzīvē. Un tāpat arī mūsu baznīcā bija globus, tieši pie Polīnas Žariko svētbildes, Starp citu, viņu mēdz arī attēlot svētbildē tieši ar uh, eh, globusu rokā vai pieplūdu globusu. Tādējādi uzsverot, ka arī viņas rūpes bija baznīca visā pasaulē. Svētajā Polīņš arī Koermus, tas Latvijā būtu vairāk atpazīstama pēc eh, dzīvā rožu kroņa, jo viņi ir arī dzīvā rožu kroņa eh, aizsācēji un dibinātāji. Tas bija nu, tīri ārēji, kā tika noformēta baznīca, lai mums būtu vieglāk lūgties par misijām. Protams, tad arī kopējā lūkšanā atskanēja pēc lūguma par misionāriem, par jauniem aicinājumiem uz uh, misiju uh, dzīvi, uz misionāru tādu nu, gatavību doties arī tālās zemēs. Um, nu, un arī so, svētās misijas laikā um, vienu piepūšamo globusu laidu divlūdzēju rindām, lai viņi varētu izvēlēties kādu valsti, par kuru šajā nedēļā lūgties un arī interesēties, uzzināt kaut ko vairāk par to, kas notiek tajā attiecīgajā valstī. Tas bija misiju svētdienas tāds īsts atskats no Rīgas Kristus karaļa baznīcas. Ja jūs varat padalīties ar savu pieredzi, ļoti priecāšos. Bet eh, tikmēr turpināsim iepazīties ar eh, pāvesta vēstījumu šai misiju svētdienai. Eh, Pāvests jau runāja, ka tādi mm, kalpi tiek aicināti tātad visus ielūgt, gan labos, gan ļaunos. Un kas tad ir šie visi? Par to runā Pāvis savā vēstījuma trešajā daļā. Saka, ik viens cilvēks, ik viens vīrietis un sieviete saņem dieva aicinājumu būt līdzdalīgam viņa žēlastībā, kas pārveido un glābi. Ir tikai jāsaka jā šai dievišķajai dāvanai, kas mums tiek dāvāta bez maksas. Tā ir jāsaņem un jāļauj, lai šī dāvana mūs pārveido, it kā ietērpjot kāzu tērpā. Šis pāvis runā, ka ir iespējams saņemt dāvanu, kas mūs pārveidos, ietērpjot kāzu tērpā, jo būt pie šī mīlestības ir svarīgi nu, attiecīgās drānās būt tērtam. Un, uh, Visbeidzot, pāvis, eh, kā arī visos citos dokumentos, pievēršas eh, jaunavai Marijai. Un lasīšu šo pēdējo um, vēstījuma rindkopu. Pievērsīsim skatienu Marijai, kura saņēma pirmo Jēzus veikto brīnumu un tieši kāzu laikā Galilejas kānā. Kungs gan jaunlaulātajiem, gan viesiem pārbagāti dāvāja jauno vīnu, kas ir pravietiska zīme tam kāzu mīlestam, kuru Dievs gatavo visiem laiku beigās. Arī šodien lūgsim viņas mātišķo aizlūgumu Kristus mācekļu evanģelizācijas misijai ar mūsu mātes e, prieku un uzmanību, ar maiguma un pieķeršanās spēku. Dosimies nest it visiem karaļa un glābšana, glābēja aicinājumu. Svētā Marija, evanģelizācijas zvaigzne, lūdz par mums. Lūk, ar šādu jaunās Marijas e, piesaukumu pāvests arī noslēdz vēstījumu pasaules misiju eh, dienai 1924. Eh, gadā. Un, eh, paldies visiem, kas šīs trīs nedēļas pavadīja uzmanīgi, nu, ieklausoties pāvesta teiktajā un ļaujoties arī apcerēju un pārdomām par, par to, ko um, Dievs caur baznīcas institūciju mums vēlās pateikt. Paldies par uzmanību! Tas bija Pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.